<coughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زيست سواه وعلى الله سبحانه وتعالى إنك صلوات سلام posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede dobra djela čineći. A zatim, braćo moja i drage moje sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nadam se da me čujete svi, tako? Možete mi samo... <clears throat> Tamak javljam se iz ovog grada, iz ove države. Mm. Zaista čovjek, nakon ovoga što smo vidjeli ovih dana i još što ćemo vidjeti, jer ovo nije ni možda upola stalo od onoga što još uvijek, i ovo malo prije smo sa terena, vidimo na terenu, pa sam ja evo večeras odlučio da sa vama i tako neću se puno osvrtati na kuranske ajete hadise poslanika ali sila to zlam mi dobro znamo šta je ovo i zbog čega se ovo sve dešava međutim bilo kako bilo braćo moja i sestre svakom daje i svakom čovjeku jer to je sunet poslanika ali sila to zlam uvijek svaki od nas treba da vreba priliku kako bi se Allaha radi žrtvovao da bi Allahova vjera dominirala i da bi sebi e, na neki način e, uz Allahovu dobrotu, vodi i pomoć otvorili put prema Davi i mogu vam reći braćo moja i sestre da su ovi potezi koji ste i vi sudionici jer tako jer ja često Allahom eh, se utječemo toga da da se ističemo ili nešto drugo. Jedne prilike sam Jusufa Ramehula upitao zašto nikad ne govori u prvom licu jednine. Kad god bi šta govorio, govorio bi mi. Mi smo radili, mi smo ovo. Pa bi on odgovorio, kaže, ja izet. Ja mislim, kad kaže mi, to su i meleci i svi muslimani svijeta. Zato ja kažem večeras da a, od svega onoga što se dešava tako pozitivno pozitivnoga zaista imate i vi udjela ako ništa velika motivacija od strane vas nama u svakom pogledu sigurno dobro dođe ja sam a, dosta stvari snimio ja ću operatorima šehan velu kabu i braći poslati snimke neposredno ili direktno tako u samom e, snimanju, učestovanju kad je voda nadolazila i od onoga što smo mi mogli zabilješiti, ja ću vam to inšala u teala poslat prvom prilikom pa ćete razmijenjujte ili neka ljudi vide ali zaista zaista braćo moja i sestre e, dosta sam stvari prošao u životu nagledao sam se svega u ratu nagledao, se, nagledao sam se takvih situacija ali vjerujte da vidjeti svoj narod u ovakvom stanju je nešto što mi je možda bilo najteži bez obzira kome da se radi ja sam vam već rekao Allahov rob kad radi, radi Allaha radi i traži Allahov zadovoljstvo i onda Allah subhanahu wa ta'ala daje bereket u onome što se radi Naravno da smo kao građani ovoj državi, ja ne volim koristiti termin građani jer se tako ovaj, jer se tako ponižavaju oni koji su seljaci, i ja sam seljak, ali eto, stanovnici ove države osjetili smo potrebu da priteknemo u pomoć. Zaista smo pokušali da pomognemo i majkama, i djeci, starcima i oni koji je bilo strah i tako dalje i tako dalje. I nadam se e, da, a kako smo danas vidjeli na terenu, jer smo ponovo obilazili grad, da ljudi sigurno neće dugo zaboraviti malu grupu muslimana koja je, mogu slobodno reći, među prvima. Bilo je tu još ljudi moram spomenuti policiju i neke e, e, gorske službe i tako dalje koji su zaista maksimalno dali sve od sebe. Mnogi od njih su, to sam gledao očima svojim, rizikovali svoje živote, braćo moja, kako bi izvukli ljude iz kuća. Jedna teška scena koja mi se desila jeste, silazili smo na liješničku petlju, voda je već bila nadošla i čuo sam svoje komšije do jučerašnje kako dozivaju. Zaista teška scena. Voda je nosila sve pred tobom. I malo ko bi ostao ravno ravnodušan. I gledao sam momke iz, čini mi se da su specijalni policije. Momci su, iako su se malo tako mišali, zaista su krenuli put te vode i Možete zamisliti, dok su dvoje prevezli, na sredini te vode im se probio čamac. Ono što u tim poplavama jeste, što se može desiti, zaista jest uh, ogroman niz događaja u samo par sekundi ili minuta, tako da čovjek jednostavno ne zna kako bi postupio ako ideš jednim čamcem, razbije ga drvo, ako ideš gumenim čamcem, probije ga nešto. I onda, umjesto što treba da spasiš ostale, dođeš ti u poziciju da treba da budeš, da budeš spašavan. <clears throat> Grad Magla je e, bio totalno pokriven vodom. Kod solitera dole je voda bila uh, e, neki 3 metra, preko 3 metra širinom čitavog grada do željezničke stanice voda je nosila sve pred sobom. Da li me čujete? Ja ne vidim ovdje da ima mikrofon. Da li se čujemo, braći i sestri? Ja sebe ovdje uopšte ne vidim na desnoj strani, ali eto, čujete me, pa javite mi, ali vam se smilovo, ako vidite da me nema. E, Znači voda je bila voda je bila u takvom stanju kad je sa površine gledaš čovjek bi pomislio da je mirna da nije toliko brza. Međutim kada samo uđeš u nju neki 30-40 cm onda i tekako osjetiš koja je to srena. Kada smo drugi dan probijali se do grada jer od mjesta Ošava prema gradu, jedini put kojima su svi dolazili, sve i vojska i policija i humanitarne pomoći i svi oni koji su htjeli da pomognu, jedini put bio je kroz naše mjesto Ošve. Međutim, nakon samo prvog jutra pojavilo se ogromno klizište. Jedno, zatim drugo, a zatim i treće i onda je grad Mangla bio totalno blokiran. I danas situacija nije ništa puno bolja u smislu sa ove strane, tako. I zato što se pojavljuju, braćo moja, ogromni odroni. Dok odeš u grad, mi danas dok smo bili, dok smo se vratili sa nekim paketima, je tako, iz podjele, već su mnogi dijelovi puta polako počeli propadat. To su ona klizišta koje su stručnjaci, je tako, iz ove oblasti rekli da će predstavljati, da će biti druga faza ove ove da je slobodno nazovemo kataklizmi u Bosni. Druga faza i evo mi nju već vidimo. E, kada smo se probijali do grada, već je bilo teško, morali smo prelaziti brda, pa su stanovnici e, Asirovog mjesta Misurići i Jelovca, oni koji su bili blizu, momci zaista izašli svi, dali sve od sebe, pa smo hranu e, nosili ručno preko brda, ne bili došli do stanovnika u, u gradu Maglaju, a onda a, naišli na puno većih problema, tako? Trebalo je sad sve to prenije, prenešeno dostaviti ljudima, jer je voda bila već u blagom padu i neki metar, metar i pol, već smo gledali stanovnike po a, balkonima koji su dozivali da im treba hljeba, da su žerni i tako dalje. Zaista, braće i sestre, ponavljam vam, bez obzira kome da se radi, prava je, e, pravo je uživanje raditi Allah radi i biti u konvoju ovakvih pomagača. Probili smo dva, tri klizišta, firma Hajdić, svi su se digli, zaista, zaista svi su e, podigli se maksimalno što su mogli uraditi. Mi smo se ovdje organizovali, ostali smo, napravili smo jednu grupu za brze reakcije, za pomoć svima. Jednu, jedan dio braće smo ostavili u selu jer imamo dosta sestara sa djecom koje su, jel tako, vi znate, tu. Pa smo morali ostaviti jedan dio braće u selu ovde. Morali smo organizovati jer je ostalo, nestalo je struje. Zatim, sa lijeve strane našeg sela pojavilo se ogromno klizište. Nije još uvijek toliko opasno, ali, ali <clears throat> zaista nije ga lijepo ni gledati. Nadam se da će ga Allah tebara hitala zaustaviti, molim ga da tako bude. Pa smo se probili kroz jedan, uh, ti ste to vidjeli na televizoru, na federalnom, probili smo se kroz jedan, jedan dio klizišta. Međutim, kad smo krenuli dalje sa bagerima, pred nas je doslovce pojavila se planina u zemlji. Da je 20 sati bageri su radili samo da probiju malo puta da bi mogle proći hitne pomoći, i bolnička kola e, do onih kojima je to najpotrebnije. Kad smo sišli do grada, ušli u vodu, e, ja sam bio u jednoj grupi koja je išla prema železničkoj stanici, išli smo među zgrade, vidio sam ljude koje poznajem, vjerujte, njima je bilo dovoljno samo da me vide, znaju me iz rata, ali tako, nije hvala, znaju me da nisam osoba koja ostavlja ljude na cjedilu i njima je bilo dovoljno samo što su nas vidjeli, je tako? Vjerujte, kad su nas ugledali da idemo vodom, oni su odmah vidjeli sami da je stvar i lakša da se voda povlači jer nismo došli čamcima. Kasnije smo našli jedan čamac drveni, međutim on je bio toliko težak da smo nismo mogli ući u njega nego smo ga gurali onako, stavili smo brašno, ovaj, hljeb i vodu To je bilo najpotrebnije svima jer su bili gladni. I vjerujte, kad smo ulazili među zgrade, to je strahovit prizor. Strahovit prizor. E, imao sam osjećaj da narod više nije ni gladan, ni žedan. E, tako, dozivali su, dodaj nam hljeba, dodajte nam vode. <clears throat> Momci su, koji su bili desno od nas iz raftinga, iz konjica, iz Sarajeva, iz Jablanice, zaista momci, Allah molim da ih sve uputi. Da li su... Ma napišite, ja sam spreman šta god. Napišite. Pišite šta god hoćete, ja sam... Ovaj... Momci su zaista davali sve od sebe. Oni su išli desnom stranom. Desnom stranom prema... Varkilafikom. <clears throat> Desnom stranom prema... Prema dječjem vrtiću. I momci su ulazili tamo gdje, vjerujte, Allah zna bili ja s Tu smo dostavili u prvim dijelima e, zgrada, dostavili smo nešto hljeba i prije nas su bili sa desist, e, u, u, u jednom dijelu momci koji su isto tako gazili vodu. Kad smo se vratili, nakon što smo prvi put dostavili, e, vatrogastvo nas zamolili i javili nam da treba da se stigne do hotela, da dole ima nekih žena i djece, stari da njima niko nije odneo ništa. To je bilo malo teže, pa smo našli voda je valjda donela, ne znam, gumili čamac, a sa lijeve strane su radili specijalci i ostali momci iz specijalne jedinica, zatim vojska, tako da je otprilike se, e, možemo slobodno reći, svi su se nekako samo organizovali i svako je pokušavao da da ovaj uradi koliko god može. Pa smo zaputili se ponovo, pokupili smo hljeba i hrane, jedan dio braće i normalno ostali stanovnika tako koji su došli pomoći građana, o, jer nismo bili samo mi, jel da, su prenosili hranu preko pruge iz kamiona do, do obale, do mjesta gdje je voda već došla ispod željeničke stance, Pa onda smo mi preuzimali i ovi ostale, tako, pa je se do, ovaj, pa je se dostavljalo koliko se moglo. Nakon toga, hvala la uzvišenom, tako, pošto smo bili mokri, nestalo je malo i snage i morali smo se vratiti nazad. I sutra dan, to jest e, juče i danas, već su tako pristizali iz, e, mogu slobodno reći, iz čitave države i svijeta i ono što je bilo lijepo vidjeti jeste da, je, da su svi nekako saosjećali da se zaista e, nisu nekakve razlike prepoznavale, kad kažem razlike u smislu pomaganja, tako. Međutim, ono što je nama posebno bilo drago jeste da, da ovaj narod vidi da mi nismo samo tako neprijateljski raspoloženi, da onda kad treba da se pomogne, da smo zaista spremni da damo maksimalno ovo koliko koliko možemo, je tako? Ono što mogu da vam kažem, a, napiši a tim, piši na javi, slobodno Allah ti dao svaki har. Napiši šta god ti je na srcu, slobodno. Ono što a, želim da vam kažem jeste sadašnje stanje, a, nakon poprave je užasno gledati. Znači, pojavi, vidjeli smo danas već neke zmije, zatim kako sunce a, obasjava izlaze, krpelji, tako, miševi i sve ono što je poplava sa sobom donese mulj, narod je izašao da čisti maksimalno prodavnice, ne rade, nema ništa. Električna energija je u prekidu u gradu, magla je nema nikako. E, svi su i daju svoj doprinos da se grad očisti firme iz svih strana države je tako su ovaj došle da da dadnu svoj doprinos. Ima ima i ružnih primjera tako da neki ljudi o, privatnici nekih prodavnica dižu cijene jer ono što je u gradu od prodavnica sve je apsolutno uništeno, znači šteta je 100% i nema ništa od toga što smo vidjeli. E, E, kad paketi prehrambeni dolazi sa svih strana, ljudi zaista, e, bez obzira o kome da se radi, islamska zajednica, crveni krst i tako dalje, svi donose i dijeli se narodu na sve strane. Što se tiče usjeva, ono što smo vidjeli, a vidjeli ste i vi, naši definitivno, uh, e, selam aleikum šehuna, tu sam, tu sam, halal te braćo, javio mi se šehu sve nebo ide iz jesam barek ila fikum, kako si še moj, jesi dobro? Allah ti žene dao. Halal mi evo, evo samo da, da si još malo obratim se braći pa ćemo se čuti inša. Barek ila fikum. Sa svih strana, znači, dolaze ljudi. Ono što smo danas se tako još vidjeli jeste pojava velikih klizišta rekao sam vam da ovdje kod nas gore u Ošvama sa lijeve strane ogromno klinište se pojavilo prema gradu Maglaju ne možemo nikako Allah samo zna koliko će trebat mašina i vremena da se taj jedan dio puta probije drugi put koji ide prema Tešju i on polako, danas smo bili i tamo na par dionica, on propada to je jedini put i jedan put koji ide dole eh, sjeverno prema naselju Poljice i prema Energopetrolu dole Međut, i on je probijen, međutim, sad smo joj malo prije prošli, i on je od klizišta polako, trvo propada, ja se nadam da neće, da neće uz Allahu pomoć ovaj desit se i to, ali, eto, spremni smo, ja se čujemo, braći i sestri, ne vidim da, da mi ima gore, da me čujete? Tamam, dobro. Znači, veliki dio puta se isređuje, ali međutim i podvodne vode, kako kažu stručnjaci, sad e, pomjeraju ona klizišta koja su već bila napukla i vjerujte na mjestima čuješ tačno kako se voda čuje u tim klizištima. Oko Maglaja još par sela gore Bradići, dosta ljudi iseljeno, zatim željezno polje čuli ste, to je južno od Maglaja, je apsolutno, apsolutno ovaj, jedna dio planine doslovno je, doslovce je puklo i probutalo je kuće gore prema Topčić polju. Isto tako, narod se snalazi kako zna i umije. Blago rečeno, u Bosni i Hercegovini Allah najbolje zna malo koje mjesto ima da nije definitivno do temelja sve što od infrastrukture uništeno od prodavnica, od eh, firmi i tako dalje i tako dalje. Zemlje koje su zaista, evo vidjeli ste i prema Šamcu, prema Semberi dole, prema Odjaku Modrići, to su inače polja od koji je Bosna i Hercegovina i tekako Amin. Amin. Allah ti je dao džennet. Allah vam dao svaki hajr. Ja sam, vjerujte, braćo i sestre, ja govorim, znači, ovo je većinom koji me slušaju, to je dijaspora. Ja bit ću otvoren. Zaista bit ću otvoren. Allah samo zna koliko vi ste valjali za sve ovo do sad i ovo poslije. Barak je lao fikum. Allah te nagradio, habibi. da vas Allah nagrade, da te Allah pomogne Habibi, Allah ti da u svaki hajt. Znači svjedoci smo koliko se, uh, koliko smo, neću reći, ružno reći ovisni, ali eto, od vas koji ste, amin, koji ste vani, je tako? Ja, ono što stručnjaci sad govore, ovdje u Bosni se dešavaju stvari koje su uh, u tri etape, je tako? sve zalije hrane koje ova država bukvalno imala, sve su uništene. Mare fiku šehu na moj. Allah ti dao žene šehi. Šehi moj, tako mi je lapo, želio sam te vidjeti. Ako se ne vidimo, Allah ti dao žene. Zaista sam te poželio vidjeti. Svu sam vraću, ali tebe i šeha Bilbanija sam zaista poželio vidjeti. I poželio sam vidjeti još neke. Dobro. Znači sve je sve je u Bosni doslovce uništeno. Ovaj narod, kako kažu slušnjaci, Allahu namin. Ovaj narod doživljava teške stvari. Ono što je meni najdraži u svemu ovome jeste zaista da smo na polju dave imamo jedan veliki plus. Uspjeli smo Allahu zahvaljujem jer nama je najpreće da narod šta god misli o nama nije bitno ali nam je bitno da narod kada sam prolazio kroz grad zaista je lijepo čut njihove izjave. Kaže mi jedan džahil dok smo nosili hljeb zajedno okriče se meni pita me brat Vjerujte, svi su me zvali bratom. Svi nas zovu bratom. I Goran, i Milan, i Petar. Jel da, nemojte me površno shvatiti. Ali oni to zovu iz, iz želje da nam, da, im, da nam kažu koliko im je drago što smo se javili i ponudili. Kaže mi jedan džahil, samo Menđuhama. Kaže, brat, znaš što ja kažem na ovo? Što se nam ovo dešava? Reku, reci. Reci. A on onako kroz bod ljudje i viće, mi hoćemo da budemo ko Amerikanci, e, evo nam sad ko Amerikancima. Allahu ekver. I zaista, bareke Allah fikum. I naši zaista ovaj džahil i svi, svi ovi džahili dok smo zajedno radili, samo su rekli, ovo je kazna, a, e, kaže, ovo je kazna od, od Allaha te bareke u otrava ono što stručnjaci govore, je tako, pa ne smijemo zanemariti nimalo o, njihovo poznavanje ovih situacija i stvari, jeste, kažu da se ove stvari dešavaju u tri etape. Prva etapa je ova poplava koja se desila. Zatim kažu, druga etapa je što će narod, jel tako, kroz ovo čišćenje malo o, nešto uraditi, međutim, treća etapa je, su klizišta i velika, velika, velika i ogromna ekonomska kriza u ovoj državi. Ovo govore ljudi zaista koji, a mi sigurno možemo to potvrditi, tako, a ja damo se samo Allahu Azzaveđel, jer braćo moja i sestre, nakon rata narod 20 godina dolazi sebi i nije nikako tako. Jasno je da je to zbog kazne od Allahe tala, njihovi sami grija, međutim, ono što govorimo jeste tako i vidimo stvarno stanje u kojem smo nalazimo e, uh, koma se u alate umoran sam pa malo mi se jezik zapetlja u kome se nalazimo i mi jeste stanje koje je naredilo tako a to je nakon svega ovoga uh, velike krize dosta na desetine hiljada ljudi uh, više u Bosni nema apsolutno, ne da nema svoje domove, nego nema ni svoje zemlje i nema apsolutno ništa. I to je veliki pritisak na ekonomiju ove države koji je svakako bio na samom dnu i kao što vidite sami, nisam pratio ovaj vijesti, međutim vidio sam danas kad sam došao da patrijar ovaj srpski već poziva na uh, rušenje Bosne, tako, a vi znate da se ovo e, perfidno koristi. Međutim, onaj ko pokuša da sruši ono što Allah tabarka ta'ala ne da da sruši, nek zna dobro da će se suočiti sa onima koji znaju te kako dobro, kako se brani ono što treba da se brani na prvom mjestu, je vjera, tako a zatim i naš, naš topli, topli dom. Pa zato ovi psi koji laju nek znaju dobro, ne laju, ne laju samo. Karavana sigurno neće dozvoliti da ove keravi laju. Zatim, e, stručnjaci kažu da preostaje velika, velika borba, to je nakon e, ovih svih dešavanja, jeste bolesti, zatim jer su vode zatrovane, zatim zemlje su sve prepravljene muljem i te zemlje tek nakon dvije godine mogu da daju plodove. Što jasno govori da, da situacija nikako u pogledu ekonomije, a zatim i onoga što je već Bosna nakon rata uradila, nije dobra. Međutim, mi opet jadamo se samo svome gospodaru i nećemo nikad zaboraviti da je ovo vlasnik Arša veličanstvenog pravedno dozvolio da se uradi Allahu te barek i otala ta mi opet bježimo, nećemo bježati njegovim neprijateljima, nećemo da ovisimo od njihovih pomoći i tako dalje, nego šta? Tražimo pomoć od Allaha Tebareke Otala i opet nam je vizavi svega ovoga stalo samo da ovaj narod prihvati Allahu vjeru, jer to će biti uzrokom da Allah ne kazni ovaj narod. A sigurno nakon ovoga vi ćete vidjeti, ja ću vam postati snimke Marek Elafikum. Mi ćemo Wa Valaikum salamu rahmatullahi wa barakatuh. Allah vam dao svaki hajr. Mi ćemo iskoristiti ovo za davu i sigurno, sigurno, odgovorno vam tvrdim da, ćemo do, da smo dobili znači, uh, u ovoj ljestvici ili uh, stepeni, stepenicama kad su nas bili spustili skoro svi na samo dno. Allah te barka ta'ala je podigao ovu davu na sami vrh i vjerujte mi, zato ljudi govore kako govore uh, da ovo moramo debelo iskoristiti. Meni je lično stalo i mene su učili moj šej Husein, moj šej Nusret, moj šej Bilibani, moj šej Adem, moj šej Mirsad, moj šej Nusret Imamović i Jusuf. Dobro su, Bajar Kelao Fikum, čujem se sa njima juče, jedino je sa njima a, put im je sam odnelo i nikakve komunikacije putem ne možemo imati sa njima. Oni su osjećeni od ovog dijela svijeta. Zadnji put sam se čuo sa njima ovaj, i čuo sam se sa njima dobro su svi šta, kako sam se zadnji put čuo prije dva dana ostalo braća moja ne znam isto tako ne mogu se čuti sa braćom u Dubnici sa braćom u Gračanici ali se nadam za lavo pomoć da ćemo se sa njima čuti pa ću vam javiti da završim tako od svojih šehova a evo i oni su tu slušajmo šehovi Husein Abu Idriz ja sam nastojao da kroz ove postupke odradim dio poslaničke dave. Da odradim ono što mogu raditi, sve što smo radili, radili smo i nadam se Allahu nagradu za ovo, ne bili ovaj narod, ne bili ovaj narod, tako, e, i ne bili mi dobili puta do ovog naroda, da bi im lakše mogli objasniti, e, a ne da se pravdamo, nego naprotiv, da im objasnimo šta smo mi i šta mi hoćemo, barek fikum, i da nam je stalo da ovaj narod, koji je naš narod u smislu, sa njima živimo, prihvati se ove vjere i da smo se spremni žrtovati maksimalno, samo ne bili ovaj narod, obožavao Allaha te bareke od tala. Ono što sam ja vidio svojim očima, jeste, Allah te bareke od tala, ovo je spustio, znate moja braćo i sestre, kad? Jest, nakon, a, bilo je tu e, pokretanja i dave i ljudi privataju vjeru. Ne možemo reći da je se sve odbilo. Ne, privataju ljudi ovu vjeru i dava ide, ona je išla. Međutim, ono što je kulminiralo, što sam ja vidio svojim očima i zašto ona šalje kaznu jeste to što se nedavno u Sarajevu napravio kip, kip e, to kako ga zovu Pavla, a vi znate dobro da je to direktno izazivanje Allahove i Tebareka u tala službe i sam Kavazović je otišao gore, dao podršku da se napravi od betona, je tako nešto što izaziva sržbu našeg gospodara, svih svjetova, oni su ga naljutili, oni su ga naljutili, sve do sve što su uradili, napadali su muđahide, napadali su oni koji idu u Siriju, napadali su ovo, napadali su... Uh, I tako sve je manje, no tako sve je manje pederizam, homoseksualizam, alkohol, sve je manje u odnosu na to što su u centar Sarajeva donijeli i napravili kip, napravili su ono što čini Allahu nigda, što čini Allahu druga, a zatim dali punu podršku da se to obožava, Allahu se odričujemo toga, Allahu se utječemo toga i to je sigurno, Baraka Afikum. To je sigurno naljutilo našeg gospodara, izazvalo njegovu srđbu i opet uzvišeni te Baraka tela nije naredio meleku smrti da uzima duše narodu koji je kažnjen potopom, poput uh, uh, poput uh, Nuhova ali salatu wasalam naroda koji je kažnjen na ovaj narista ono što ja vidim svojim očima jeste da su ovi ljudi E, čeli ljudi od tako islamske zajednice, neću reći svi, jer sam danas vidio zaista ogromno broj ljudi a, e, iz islamske zajednice koji su došli dali svoj doprinos, da su dali podršku od tako da se ovaj kip napravi u centru Sarajeva, što ćemo zasigurno, ako nas Allah poživi i učvrsti, otići u Sarajevo i po svaku cijenu, kao naš Ibrahim alaih sallatu wasalam, kao naš Nuh alaih sallatu wasalam, stati i iskoristiti uh, sad uh, federalnu televiziju, je tako, pozvati i reći ćemo javno, glasno i jasno da se ne može obožavati niko osim Allah te bareke od Teala. I ako ljudi ne budu stali, ovo što je do sad bilo nije ništa od onoga što Allah azzeveđel sprema. Zašto? Zato što nam je to ovo obaveza. Zašto? Zato što nas, su nas ovo učili. Mene su ovim me učili da ljude pozivam, da iskoristim svaki moment, da ljude privatim Allahom vjeru, kakvi on makar bili nevjernici, jesu ili nisu. To me savršeno naziva, ne, ne zanima, jer prvenstveni poziv svih poslanika jeste da ljude pozivamo Allahom vjeru i nama je jasno njihovo stanje. A ne samo da ustanovim šta su i da ih onda ostavim. Ne! Junus, ali sato selam, je ostavljao svoj narod. Pa Allah te bakve u uradio što radiju, Međutim, mene su učili da ovom narodu ponudi milost. To me uči, uče moji šehovi i uče i moji šehovi, šehovi džihada na kraju kreva i moji šehovi alimi, eh, za koje sigurno mogu reći Allah im dao svaki hajr, I neću nikad zaboraviti njihove nasijate i savjete. I oni sigurno da se moj šej Husein neće mene stidjeti i moj šej Bilgani i Šala Utala da sigurno i Jusuf Rajnihula i Nusret da se sigurno neće stidjeti nijednog mog postupka a i oni koji budu uz mene dok budu slušali. Zato šej Husein, šej Husein budi siguran da neću biti od onih Allah molim da me pomogne koji će praviti tamnu mrnju, mrnju koja će ostajati dugo, dugo na bilo kojem prostoru, da moj postupak neće biti od ti, a zatim, jer moj postupak bit će i postupak a, samim tim i vas, jel tako? Ali budite sigurni da neću raditi, Allah molim da me pomogne, ništa što bi uprljalo ovu dravu, što bi o njoj napravilo ružnu sliku, pa makar me to koštalo, koštalo i života. Dobio sam zadatak, alhamdulillah, i ja se nadam da ću ga, ja tako, uz pomoć Allaha ispuniti i da svoje šehove, svoje alime, svoje ljudi na džihada neću, neću okrenuti im leđa nikad i slušat ću i slušam i slušao sam i slušat ću i dalje ono što mi govore i nadam se, nadam se da da i neću tome pogledati, a i vas draga moja braća i sestre, da i neću ostramotiti ja ne znam, imao bih dosta toga da vam kažem. Jednostavno i kratko rečeno, ja molim Allah da uputi ovaj narod. Ja molim Allah da uputi ovaj narod. Neću zaboraviti, jel tako, ni onaj problem u Siriji, ni onaj problem u Afganistanu, ni one probleme. Ja vjerujem da moja ulema ne spava, da alimi ne spavaju, žele da se sredi stanje muđahida. Molimo Allah da ih spoji. Nismo mi njih zaboravili. Nismo zaboravili ni one koji su pretekli nas, pa su otišli svome gospodaru. Tako mi Allah, nismo. I uvijek smo na strani istine i pravde i naše uleme i naši daja. I nikako, kogod da misli da mi mrzimo stranu, ako je negdje bilo grešaka, mi ne mrzimo nikoga, mrzimo grijehe od muslimana, a krivimo šeitana za sve ono što se dešava među muslimanima. Pa, braćo moja i sestre, mene su, vi ste mnogi zvali, ja, telefonske linije su pokidane, struje sada ima, sad nijema, mobitel sad sam dostupan, sad nisam i zaista ne znam više koliko da se javim, evo, zaista, ja bi najsretniji bio da sam uz vas i da se vidimo. Ja se nadam nakon Ramazana, planirao sam da obiđem malo više Evropu, ako me uh, ovi puste, inša Allah, kud puklo tu, da puklo i tako dalje. Sve vas srdačno selamim, želim vam svaki hajr i znajte sigurno da nećemo, da nećemo ostramotiti ovu davu. Uh, Allah molim da nas pomogne, znajte sigurno, ja ću vam poslati snimke, vi će vidjeti da nećemo biti od tih koji su uprljali svojim riječima ili rukama, ne daj Bože, ovaj menhuđ i ovaj put, nama preostaje ogromna borba. A, vi koji ste pozivali i zovete, možete se javiti, Allah vam dao svake her, javite se a, našim operatorima, Enu Kabu, Šehanu, a, kud puklo da puklo, našem bratu, tako, svaki vid pomoći, E, nam je dobro došao. Ne samo nama. Mi nismo sami, ja sam danas odnio pakete našim komšijama Srbima koji su zaista ostavljeni. Zaista su ostavljeni, niko ih ima i ovde četiri, nema puno. Stari onaj, zaista su ostavljeni ovaj, od svih, ja molim Allah da i uputi, jel tako? Mi smo odnijeli njima, silazni smo dole u grad. A, ono što je, je tako, kako a, e, stručnjaci nagoveštavaju, dobro bi nam došlo da imamo sad i čamce gumene, da imamo šatore, da imamo nosila, da imamo čizme, da imamo sredstva komunikacije, motorole, e, i tak, agregati, i tako dalje, i tako dalje, jer ono što dolazi tek u budućnosti zaista, zaista, ćala u trajala, ne govori da, da će brzo Bosna izaći iz, e, da će, bare kjela u pikom šeji, šeji moj, Ja sam se danas sjetio, Allah ti dao džennet, sjetio sam se tvoje riječi i sjetio sam se kada poslanik Ali Selatu Vaselam šalje Ali ibn Ebi Taliba sa vojskom, vojskom koja je naoružana i treba na napadne mjesto, pa im kaže poslanik Islama, prije nego što napadnete, pozovite i u Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sjetio sam se poslanika Ali Selatu Vaselam, sjetio sam se njega koliko su i šta su mu radili, pa on za ono što njemu rade nije se je tako srdio za ono što su mu radili na ohodu dolio je Allahu da im oprosti ne za njihov kufr nego za ono što su mu uh, razbili jagodicu što su ga udali sabljom iza leđa što su ga okrvavili zub izbili poslanik islamu je je tako htio da ljudi primate se vjere i vjeruj šehova moj da mi je to da mi je to bila velika inspiracija A da li se mi bojimo i da li smo mi od onih koji smo kukavice, Allah će pokazat, Allah će pokazat, Allah će pokazat. Je tako? Ja, braću moje sestre, zaista malo mi je, nestalo mi je snage, umoran sam i vjerujte mi, polako mi se, malo mi se imanta i evo, već teže vidim slova, dosta smo radili, vodali, puno se hoda, pješice, obilazi, želim da vas sve poselamim toplo, da, vas, da vam danim jedan bratski nasiha. Ja sam vam rekao, nemojte komentarisat uh, probleme da ostavite to alimima, ostavite to u lemi. Nemojte, braćo moja i sestre, nemojte se cijepat na ove ili one. Nemojte, Allah nam dao žennet, ostavite u lemi. Bareke laufikum. Bareke fikum. Znači, ostavite to u nami. Nemojte se, pogledajte kako Allah te bako tala u jednom premijenu stanje. Pa u tri dana zaboraviš uopšte na džihad i muđahide, vallahi. Jer od siline problema koji imaš oko sebe, zaboraviš je tako, jednostavno zaboraviš. Zato pazite se, braćo i sestre. Nemojte dirati jezicima alime. Nemojte dirat u lemu, ostavite ih. Šeja Magdisija, šeja Sulemena Uvana i tako dalje. tako Ostavite ih, neka rade. Zaista, ako njih nećemo slušat, pa koga onda da slušamo? Nemojte se cijepat, Allah vam da uđene. Dovite za sve muslimane, dovite za sve muđahide, zovite, dovite da, da je Allah stavi u jedan saf, dovite da budu zajedno. E, dovite, dovite za oprost svih nas, za oprost svih grijeha. Halalite mi braćo, teško mi je, ne mogu govoriti. Malo sam umoran. Sve ovo, jel tako, može uticati na psihu čovjeka. Ja Allah molim da nas pomogne, da učvrsti nas. Ali ono što bi volio, tako mi je Allah kad bi znao da bi moja smrt bila sebebom uputi ovoga naroda. Allaha molim, ako će to biti sebebom uputi ovog naroda, gospodaru moj, uzmi me, ali i uputi da ovo ne doživljavaju. Uputi da ne obožavaju kamenje, aj vas dede, nego da obožavaju tebe, Allahu moj. A pa da mi budemo uzrokom, Allahu ekber, Allahu ekber. Tada, kada poslanik Islama kaže Ali ibn Abi Talibu, kada je pojao vojsku, muđahide, da napadnu mjesto, poslanik Islama mu kaže, ali ja, prije nego što i napadneš, pozovi ih da prime Islam, i onda kaže u Hadisu koji je svima poznat, o Alija, bolje ti je da tvojim sebevom primi neko Allahu vjeru, ne da ti Allah dadne nebesa i zemlju. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, prije same bitke Alija, pozvoli, pozovi ne bili stali jer sad ide sablja i onda ljudi idu vječno u džehennem. Zato vas, braćo moja i sestre, savjetujem da je prelijepa, islam je prelijep. Nemojte se raspredati po Facebooku, nemojte provoditi vreme po internetu. Ako budete zaposlit vas Allah problemima, onda nećete moći stati na svoje noge. Zato vas vaš brat iza tebu Amina savjetuje mirite braću, mirite sestre, pružajte ruke. Ako ne možete zajedno, ako ćete zajedno proizvoditi problem, bolje malo se i odvojite, ali nemojte se napadat, nemojte odmagat, pomažite. Ako ne možete razveseliti, pa nemojte ni ražalostiti. Ako ne možete pomoć, pa nemojte ni odmagat. Čuvajte jedni druge, pomažite jedni druge, Budite u dovama u našim satima za muđahide, za sve one. Upućujte dovu Allahu Tebareke Otala da ne uništi ovaj narod. Upućujte Allahu dovu da ne uništi ovaj narod kao što je uništio Nuhu. Ja Allahu molim da nam oprosti svima grije koje smo počinili svjesno i nesvjesno. Allahu molim da mi omijeli islam, da mi omijeli davu, da mi podari razboritost i svima nama. Allahu molim da pomogne naše šehove džihada. Allah molim da pomogne našeg šehove džihada. Allah molim da uh, šehu Husenu podari zdravlje. Znam da si bolestan šehu na moj. Allah molim da ti podari srce, da izdržiš, da pomogne naše šeha Bilibanija, šeha Adema, šeha Mirsa, da i sve one šehove nek ne zamjere, ako i ne spomenem, koji se bore, da Allahova reč bude gorna. Allah molim da pomogne sve vas, braćo moja i sestre, koji ste vani u dijaspori i znam, ja dobro znam koliko vi e, cijenite ovaj rad i cijenite sve ono što se radi za Allahovu vjeru. Allah vam povećao bereketu u vašem imetku. Allah vam dao svaki hajr. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne džihad i muđahide, da im oprosti njihove grehe. Allah molim da ih učusti. Allah molim da učini ubojiti njihove strele. Allah tebareke ta'ala molim da sjedini srca muđahida, da sjedini srca muslimana, Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam oprosti naše grije i stramote pokrije. Allaha molim da nam oprosti naše grije, Allaha molim za oprost. Allaha molim da nam podari uputu, da nam omili iman, da nam, da nam a, poveća uputu, da nam pokaže istinu, da je slijedino, da nam pokaže zabludu, a da je se klonimo. Allaha te bareke u ta'ala molim da pomogne davu u Bosni, da učusti davu u Bosni. Allaha molim da nas oprosti, Allaha molim da nam oprosti, Allaha molim da nam učusti, Allaha molim da nas učusti, Allaha te bareke u tala molim da nam omili davu, da nam omili islam, da nam omili obožavanje samo njega. Allaha molim da nas zavoli, Allaha molim da nas zavoli, Allaha molim da nas zavoli, gospodaru molim vladaru dana sudnje, ti koji šalješ oblake, zadovoljni smo tvojom odredbom, alhamdulillah, zadovoljni smo onome što si uradio, što si naredio da radi meleci u Bosni i drugdje, mi smo zadovoljni gospodaru naš, jer ti si pravedni, ti si mudri i radiš sve smjerom, Allahu gospodaru nebesa i zemlje, ti vladaru dana sudnjega, uputi nas na pravi put, oprosti nam naše grijehe, sastavi nas u džennetu sa našim Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, sa Ibrahimom, sa Jakubom, sa Adamom, sa Jusufom, sa našim dajjama, sa muđahidima, sa muslimanima, uvedi sve muslimane u džennet, ja rabbel alemin, uvedi ih, oprosti im svima gospodaru, nemoj ih kaznit, tako ti tvoje veličine, vidjeli smo tvoje, dio tvoje kazne, očima. Vidjeli smo u svojim očima, nemoj ih kazniti gospodaru nebesa i zemlje, nemoj ih kazniti tako ti tvoje veličine. Ja, rabbil alemin, alhamdulillahi, rabbil alemin, subhanak Allahuma bihamdik, ašhadu ila ila ente stakurke velatu bolek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Braćo moja i sestre, brachiato raschendoti.